السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu زملك بن سيتو نمتمات محمد صلى الله عليه وسلم Leo تصوم ترجمة فوبي يا ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني اسمه ونسبته وكنيته jina lake na nisba yake na kunia yake قال الذهبي رحمه الله هو الإمام العلامة الفقيه القدوة عالم أهل المغرب jina lake mwanawachuoni ni imam mwanawachuoni tena faqih ambayo ni kiigizo ni mwanawachuoni wa watu wa Maghrib. Tukisema Maghribi kwa sasa tunasema Moroko, Moroko. Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Al-Qayrawani jina lake anaitwa Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Abdurrahman An-Nakhzi Al-Qayrawani Al-Maliki Hili ndio jina lake na kunia yake Mauliduhu kuzaliwa kwake ulida bil qairawan alizaliwa katika mji wa qairawani sana 310 mwaka 310 hijiria nashatu makuzi yake nasha mundu صغره ala talabi alilm alikuwa kuanzia utoto wake kwenye hali ya utafutaji wa elimu wahadha riyasata dunia wa din nakawa amejaza ule uongozi wa dini na dunia akapata yani kama qala alqadi Iyad kama alivyosema qadi Iyad ورحل إليه من الأقطار na akawa ametembelea katika miji al-aqtar jamu qatar wal qatar bimaana buldan balad al-aqtar bimaana buldan au al-bilad wa najaba ashabahu najaba bimaana nabbaha akawazindua watu wa miji hiyo wakathura al-akhidhuna anhu na wakawa wengi waliochukua elimu kutoka kwake وهو الذي لخص المذهب المالكي na shekhe huyu ndiye ambaye aliye lahisisha aliyefupisha kwa kuyakusanya pamoja madhehebu ya al-Imam Malik kuepesisha ili watu wa madhehebu hayo waweze kuyafahamu haraka kwa mala albilada min tawalifihi na akawa amejaza miji kutokana na vitabu vyake alivyotunga tawalifu ni utunzi ha? ni utunzi kama vile taalifi au muallafati hata innahu kana yuaddu malikan as kwa sababu alishughulika sana na vitabu vya madhhab ya Maliki rahimahullah ta'ala mpaka zama zake watu walikuwa wanamwita ni Maliki mdogo kwa wakimwita Imam Malik mdogo aqidatuhu itikadi ya imamu huyo qala adh-dhahabi rahimahullah imam adh-dhahabi anasema kana rahimahullah ala tariqati salafi fil usul kwamba ibn abi zaid alikuwa katika njia ya wema waliotangulia katika misingi katika katika itikadi la yadri alkalama alikuwa hajui bid'a falsafa wala yataawal wala alikuwa hatafsiri sifa za Allah kinyume na vile ilivyokuja katika Qur'ani na Sunna haleti taawili yani kutafsiri tafsiri isiyokuwa sahihi wala yadri alkalama na alikuwa hajui falsafa maneno ya watu wa bid'a fanasallallahu at-tawfiqa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq shuyukhu mashekhe wa mwanawachuoni huyu aliyosoma kwao tatalmadha ala jammin ghafiri min alulama walfuqaha alisoma kwa kundi la watu wengi katika wana wa chuoni na watu wa fiqhi wanadhkuru baadha mimman akhadha anhu na tutataja hapa baadhi katika wale aliochukua kutoka kwao au samia minhum au amesikia kutoka kwao ala sabili almithal katika njia ya mfano la ala sabili lhasr si katika njia ya kuwahifadhi wote faqad akhadha alichukua elimu an Muhammad ibn Masrur alhajjam chukua elimu kwa mwanachuoni anaitwa Muhammad bin Masrur al-Hajjam wa Muhammad bin al-Fath wal Hasan bin Nasri al-Basusi wa khalqun kathir aywa jama'atun kathira na watu wengi hii ni sehemu ya wale mashekhe ambao al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani alichukua kutoka kwao talamidhu wanafunzi wake ambao walichukua elimu kutoka kwake la shaka anna man takharraja ala aljami alghafiri min alulama hapana shaka ya kwamba yeyote atakayemaliza atakayetoka amemaliza elimu yake ku, kwa kikundi kikubwa katika wanawachioni wakanat لديه العقليه almutafattiha na akawa na, eh, na akili yenye kufunguka an yatakharaja ala yadayhi alkamul ha'il min alulama hakuna shaka kwamba atatoka akiwa mikononi mwake kuna kiwango kikubwa kuna kiwango kikubwa watatoka ayatakharaja ala yadayhi alkamul hail min alulama wa talabati alilm watatoka kutoka mikononi mwake idadi kubwa ya wanawachuoni na wanafunzi pia naye atafundisha famimman hadhu bisharafi dirasati ala yadayhi miongoni mwa wale ambao walipata hadhi ya sharaf ya kusoma kwake hadhi ya utukufu wa kusoma kwake al-faqih Abdul Rahim ibn al-Ajuz mwanachuoni mkubwa huyo faqih anaitwa Abdul Rahim ibn al-Ajuz wa Abdullah ibn Ghalibi asibti wa Abdullah ibn al-Walid ibn Sa'd al-Ansari wa Abu Bakar Ahmad ibn Abd al-Rahman al-Khawalani wa khalqun kathir na watu wengi na wengine wengi tasanifuhu utunzi wake mala rahimahullah albilada imamu huyo alijaza miji min tawalifihi kutokana na vitabu vyake alivyotunga faqad sannafa alitunga kitaba nawadir wa ziyadatu fi almi'ati juz واختصر المدونة نعم اختصار المدونة الإمام مالك وعلى هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب vitabu hivi viwili ndio vinategemewa sana katika mambo ya fiqh huko Maghrib kadhalika kitabu liktidad madhhab Malik kitabu Ijaz Al-Quran kutoka kitabu hiki risalatu fi radi ala al qadariyah risala yake atia kuwapiga radi watu wa madhehebu ya qadariyah wa mukaddimatu risalati fi tawhid التي هي ضمن كتابه الرسالة في فقه مذهب الإمام مالك na mukaddima wake katika risala yake ndani ya tauhidi sala aliandika kuhusu tauhidi ambayo ni miongoni mwa kile kitabu chake kinachoitwa risalatu fi fiqh madhhab al-imam malik rahimahullah ta'ala والتي تعتبر مقدمة في تصانيفه للفقه المالكي ambayo inazingatiwa kuwa ndio utangulizi katika utunzi wake wa kitabu cha fiqh al-maliki fiqh ya imam malik wa kad kama sheikhuna an-najmi bi sharhiha mmoja kitabu hiki ambao sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi amekisimamia katika kukisherehesha ila ghairi dhalika min tawalifi aladida na nyinginezo nyingi katika utunzi wake mwingi allati la yumkin hasruha vitabu ambavyo hatuna uwezo wa kuvitaja vyote kuvikusanya waqila innahu wadaa risalatahu almashhura na imesemekana kwamba hii risala aliiweka sala yake hii ambayo ni mashuhuri aliandika wala husaba ashara sana akiwa miaka 17 wakana ma'azmatihi fil ilmi wal amal zabir wa ithar wa infaqin ala tawa wa ihsan na alikuwa pamoja na utukufu wake katika elimu na matendo alikuwa ni mtu mwema na alikuwa ni mtu mwenye kuwatanguliza watu ihsan anatanguliza watu kwenye mazuri dhidi ya nafsi yake alikuwa akiwapa pesa wafanya, wanafunzi wake na akiwafanyia wema yani akiwasaidia akiwafanyia infaq akiwasaidia haja zao na akiwafanyia wema wafatuhu kifo cha shekhe Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani قال الحبال توفي في النصف من شعبان ابن أبي زيد alikufa nusu ya mwezi wa Shaaban tarehe 15 sana 389 mwaka wa mia tatu na themanini tisa walamma tuufia na alipokufa rasahu baadhi shuara walianza kutaja mema yake baadhi ya wanaochuoni baadhi ya, ya washairi kwa kuimba ushairi na kadhalika wakitaja mema yake وترجمته انظر سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وشذرات الذهب ومعجم المؤلفين وديباج المذهب هم ديو tabata ترجمة يا الإمام ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى أما ترجمة يا فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى الناجم رحمه الله اسمه ونسبه من لكن نسبك هو شيخنا العلامة السلفي الفقيه المس المسند والمحدث حامل لواء السنة وناصرها وقاهر البدعة ومبتلها العالم الرباني الحبر صاحب الأخلاق العلية والمناقب الرضية ذو التصانيف النافعة والمصنفات الجليلة الرائعة كان منارا عظيما من منارات العلم متفقا على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته مفتيا لمنطقة جازان في عصره أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى Shekhe wetu huyu mwanawachuoni mkubwa salafi ah mwanawachuoni wa fiqhi mwenye kutegemewa katika kupokea kwake yeye riwaya mwenye kupokeza riwaya au mwenye kupokezwa sawa ambaye riwaya ikipita kwake inakuwa ni yenye kuungana kwa sababu ni thiqatun kweli lakini pia alikuwa ni muhaddis alikuwa ni mbebaji wa bendera ya sunna na mwenye kuinusuru hiyo sunna kadhalika pia alikuwa ni mwenye kuipiga vita bid'a na mwenye kuibatilisha hiyo bid'a ni mwanachuoni mlezi ambaye ni wino alhabr maana ni wino kinaya ya ilmu alimu rabbaniyu alhabr sahibu alakhlaq alaliya ni mtu mwenye tabia za juu walmanatibi radhiya na sifa zenye kuridhia wasifu wenye kuri, kuridhisha dhutasanifi nafi'a mwenye vitabu vingi vyenye manufaa walmusannafati aljalilati ra'i'a na mwenye utunzi mwingi wa manufaa na vitabu vingi vitukufu tena vizuri kana manara na adhima alikuwa ni mnara mkubwa mnara ukiwa mbali unauona min manarati ilmi katika minara ya nini ya elimu muttafiqan ala ilmihi wa imamatihi watu wameafikiana juu ya elimu yake na uimamu wake wajalalati na utukufu wake wa zuhudi na zuhudi yake wa waraihi na uchamungu wake wa hii na ibada yake wasianatihi na utengenezaji wake wa mambo muftiyan limintiqati jazan fi asrihi ne, tena ni mufti wa mji wa jazan mji wa jazan huko Saudi Arabia fi asri katika zama zake Ahmada ibn Yahya ibn Muhammad ibn Shubair an-Najmi huyo ndio jina lake Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Shumair an-Nazi rahimahullah ta'ala. Wiladatuhu wa nash'atuhu kuzaliwa kwake Sheikh Ahmad na kukua kwake. Ulida Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala fi 22 10000 wa 346 بقرية Sheikh Ahmad ibn Yahya Najmi alizaliwa tarehe 22 mbili mwezi wa kumi mwaka wa elfu moja mia tatu na arobaini na sita biqaryati najamia katika kijiji kinachoitwa najamia wa kana wahidan li abawaini salihaini lam, yaruz, lam yurzaqa siwa na alikuwa mpweke kwa wazazi wawili wema ambao hawakuruzukiwa hao wazazi mtoto mwingine isipokuwa yeye mtoto mwingine asiyekuwa yeye wazali kana nadhiran walizali kana nadharan kana nadhara walidhalika nadhara alla yukallifanihi shay'an min umuri dunya na kwa ajili hiyo wazazi wake waliweka nadhiri kwamba wasimkalifishe mtoto wao yule mmoja kazi nyingine yoyote katika mambo ya dunia bal nadhara bihi lillahi ta subhanahu wa ta'ala fi ta'limihi bali waliweka nadhiri kwake yeye kwa ajili ya Allah katika kumfundisha watarbiyatihi na kumpa malezi tarbiyatan salimatan sahihatan malezi yaliyokuwa salama na malezi yaliyokuwa sahihi nashatuhu alilmiya, makuzi yake ya kielimu manna Allah subhanahu وتعالى على منطقة جازان بقدوم شيخ كبير Allah alifadhilisha aliufadhilisha mji wa Jazan biqudumi sheikhin kabir kwa kuleta shekhe mkubwa wa alimin jalil na mwanawachuoni mtukufu qadimin min biladi najd anayetoka katika miji ya Najd ambayo ni miji ya Riyadh innahu Sheikh al-Allama ambaye huyo shekhe mwenyewe ni mwanawachuoni mkubwa anayeitwa Abdullah ibn Muhammad al-Qaraawi rahimahullah ta'ala وكان قدومه لمنطقة جازان عام 1358 kuja kwake katika mji wa Jazan alikuwa ni mwaka wa 1358 amrin min mufti diyar saudia anadhak tena alikuja katika mji ule kwa amri kutoka kwa mufti wa miji ya mamlaka ya arabia saudia wakati ule samahatu sheikh al-allama mheshimiwa Sheikh mwana wa chuoni mkubwa Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah ta'ala ambaye alikuwa anaitwa Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh وقد استقر المقام بالشيخ القرعاوي في صامتة داعيا na akawa ame amestakiri Shekhe Qarawi katika mji wa samita akiwa ni dai wa murshidan na mwenye kuongoza watu wa mualliman na ni mwalimu thumma ansha baada dhalika almadrasa as-salafiyata bisamita kisha baadaye akaanzisha madrasa inaitwa madrasa salafia katika mji wa Samita wadhalika fi am 1300 wa 59 Ilikuwa ni mwaka huo huo mwaka 1300 na hamsini na tisa wakana almutarjam lahu na alikuwa huyu ambaye tunamfanyia tarjama hapa الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن نجمي الله مرحم يتردد على الشيخ القرعاوي كثيرا ساعة alikuwa anakwenda sana kwa Sheikh Karawi mara nyingi bisuhbati ammaihi akiwa anasuhubiana na baba zake wawili ndugu wa baba zake wawili Sheikh Hussein bin Muhammad al-Najmi wa Sheikh Hassan bin Muhammad al-Najmi rahimahumullah alikuwa anasuhubiana nao yeye akiwa mtoto mdogo kijana ye anakwenda na baba zake hapo wakanu yakhudhuna anhu jami'an ilma shar'iyya na wote walikuwa wanachukua kutoka kwake yani kutoka kwa Sheikh Karawi elimu ya kisheria wa fi shahr safar min am 1360 mwaka wa mwezi wa safar katika mwaka 1360 sara Sheikh rahimahullah ma abnaihi qaryatihi an-najamiyya biltihaq bilmarsal as-salafiyyah bisamita tufanya haraka sheikh pamoja na watoto zake ma abnai qaryati pamoja na watoto wa mji wake vijana wenzake ambaye ni mji au kijiji cha Najamia walifanya haraka kujiunga kwenye ile madrasa tu salafia iliyokuwa katika sehemu inaitwa Samita wantazamu fi halqati sheikh na wakajitahidi kuwa wameng'ang'ania kusoma kwa nidhamu kabisa katika halqa ya Sheikh Abdullah bin Abdullah al-Qarawi Allah Ta'ala wastama'u lidurusihi na wakenda wakawa wanakwenda kusikiliza darsa zake watazawadu min ilmihi na wakapata sehemu kubwa katika elimu yake فاخذ الشيخ رحمه الله عن الشيخ القرعاوي الاصول الثلاثه Sheikh Ahmad An-Najmi akawa amesoma kwa Sheikh Karawi risala ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya usul thalatha watajwida watafsira wa usulahu tajwidi na tafsir na usul tafsir wataba ma fi ulumi al-Qur'an na akawa pia amejitahidi kujifunza pamoja naye katika pamoja na hizo elimu alizochukua akawa amefuatisha kujifunza kwake yeye elimu ya Qur'an wa tarikh al-islami na tarikh ya uislamu wa lugha al-arabia na lugha ya Kiarabu wa ghairaha na nyinginezo katika aina za elimu kama qara al-sheikh rahimahullah ala sheikh al-Qaraawi kitab at-tauhid kama ambavyo shekhe alisoma kwa Sheikh Abdullah Al-Qaraawi alisoma kitabu tauhid wala aqidatu tahawiyya na aqida ya tahawi بشرح الشيخ القرعاوي عقيدة التحاوية وشرح يا الشيخ قرعاوي فقرأ عليه بلوغ المرام قرأ عليه بلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر نكسوما كي بلوغ المران بيقونية سا منظومة هي ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والدرر البهية مع شرحها الدرار المضية في الفقه kwa amesoma vitabu hivi kwa Sheikh Abdullah Al-Qaraawi akiwa muntazima katika madrasa tusalafia bisabita amaluhu kazi zake kazi za Sheikh Ahmad Najmi ni zipi uyina min qibali shaykhihi mudarrisan fi madrasati an-najamiyya التابع لمدارس الشيخ القرعاوي احتسابا alichaguliwa na shekhe wake aki, awe mwalimu sawa awe mwalimu katika madrasatun najamia sawa atabia li madarisi Sheikh al qalawi katika madrasa ambazo ziko chini ya usimamizi wa Sheikh Abdallah al qalawi ihtisaban tena kwa kujitolea shekhe anamwambia ushasoma vitabu hivi sasa kaa hapa usomeshe umeona kwamba anaweza fanya hivyo wadhalika fi wahid اثنين tarehe moja mwezi wa pili sawa ambao ni safari ya 1367 mwaka wa na mia tatu na sitini na, na saba ambaye alijiunga katika madrasa tusalafia mwaka elfu moja mia tatu na sitini kwa baada ya miaka saba maliza akawa mwalimu umeelewa wa fi am 1372 huyina bi amri sheikhihi Abdullah al-Qaraawi imaman achaguliwa kwa amri ya shekhi wake عبد الله al-Qaraawi kuwa nani imam wa wa'izan na mtoa wazi wa khatiban na khatibu wa siku za Ijumaa fi qaryati Abu Abu Subaila bil harthi katika kijiji hicho cha Abu Subaila sawa bil harthi sehemu inayoitwa harth حتى نهاية عام 1373 بقى mwisho wa mwaka elfu moja na mia na sabini na tatu وفي بداية عام 1374 تم افتتاح المعهد العلمي في سامطة litimia ufunguzi wa mahadi ya kielimu katika mji wa Samita fa'uyina fihi Sheikh rahimahullah ta'ala mualliman katika hii mahadi Sheikh akachaguliwa kuwa mwalimu katika mahadi hiyo wakana dhalika fi wahid wahid 1374 ilikuwa tarehe moja mwezi wa kwanza Muharram mwaka wa 1300 na sabini na nne وبقي الشيخ رحمه الله مدرسا بالمعهد العلمي na shekhe Allah amrehemu akabakia hapo akiwa mudarris katika hiyo mahadi ya kielimu fi Samita sawa mpaka tarehe moja mwezi wa tatu mwaka huo huo 1300 wa uh, wa 84 kwa mfundisha hapo takriban miaka ngapi miaka kumi haithu istaqala min at-tadris alistaf kufundisha ala amalin an yuwasila tadrisahu fil jami'ati al-islamiyya bil madinati an nabawiyya kwa matarajio kwamba ataendelea kufundisha kwake katika chuo kikuu cha Kiislamu kilichoko Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa baadaha amila fi silki da'wa ila Allah thalatha sanawati na baadaye alifanya kazi ya kulingania kazi ya dawa miaka mitatu ولما تعب الشيخ رحمه الله من التنقل بين المدن والقرى Sheikh alipochoka Allah mrehemu ile kazi ya kuhama baina ya miji na vijiji raghiba an yauda ila haqli at-ta'lim fi al-ma'ahid al-ilmiyya fanuqilat bi khidmatuhu ila al-ma'had al-ilmi marratan ukhra bijazan alipenda arudi kwenye lile shamba lake la kufundisha katika maahidi za kielimu kwa hiyo khidma zake nukila khidmatu khidma zake zikahamishwa ila almahadi alilmi kwenye mahadi za kielimu maratan ukhra mara nyingine bijazan katika mji wa jazan fa'uyina fihi akachaguliwa katika mji huo tarehe moja mwezi wa kwanza 1387 1387 thumma intakala bada dhalika ila ma'had Samitat al-ilmi akahamia baada ya hapo kwenye mahadi ya Samit al-ilmi ila an nuhila litaqaudi mpaka kugeukia kwenye nini akahamishiwa kwenye kutakadi kamishiwa kwenye kwenye kutakaji yani kustafu tarehe moja mwezi wa saba elfu moja mia nne na na kumi moja mia nne na kumi libulughihi sinna nidhamia kwa kule kufika kwake ule umri wa kustaafu kinidhamu kule kufika kwake ule umri wa umri wa kinidhamu wa kustafu hao takriban miaka 60 thumma ada rahimahullah ta'ala sha shekha akarejea Allah mrehemu wastaqarra bihi almaqam fi masqat rasihi na akawa ametulia katika mji ambapo alizaliwa biqariyatihi najamia katika kijiji chake kinachoitwa an-najamia imaman wa khatiban bijami'iha wa mualliman wa muftiyan fiha akiwa ni imamu mwalimu na khatibu katika msikiti wake huko na akiwa ni mufti na mwalimu pia katika mji huo hapa mtaona namna gani mtu anavyoanza maisha yake tangu mwanafunzi mpaka aha mpaka anastaafu kazi na akistafu kazi za kinidhamu ana anamaliza maisha yake katika hali gani Mola mwanafunzi anasoma kwanza eh soma kisha anamsikiliza shekhe wake anasemaje sawa shekhe anamwambia utafundisha sehemu fulani chini ya zile madarisi ambazo zilizokuwa chini ya ile shekhe wake tupo kisha anafundisha mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita wa saba anamhamisha kumpeleka sehemu nyingine sawa anaonekana serikalini anachukuliwa anaajiriwa anafundisha katika mahadi za kiserikali anaona hapana ngoja nikafundishe Madina anaona hapana ngoja nirudi mji katika mji wangu sawa mpaka anafundisha anafika ule umri wa kustafu anarudi kijijini kwao kule alikozaliwa kule atakuwa mufti wa kule atakuwa mwalimu wa kule atakuwa ni fatihi wa kule maisha ya mtu yanaanza mwanzo mpaka chini mpaka mwisho chini ya uangalizi na maelekezo kama zile kiwa mwanafunzi ili ufanikiwe uwe shekhe miongoni mwa mashehe lazima uwe chini ya mashehe uwe mwalimu miongoni mwa walimu wazuri lazima uwe chini ya waalimu ndio nenda utakapokwenda lakini mwisho wa siku utapata maelekezo nini cha kufanya baada ya baada ya kumaliza kusoma sasa mwanafunzi anakuwa hana mtazamo sahihi sababu haoni mbele na hajui changamoto za kiufundishaji changamoto za dawa na kadhalika zinakwenda shuyukhu alladhi alladhina talaqa ala aydihim alilm mashehe walio aliosoma kwake eh, waliosoma aliosoma kwao shul ladhina talaqa ala aidihim alilm wa hum bitartibi zamani na hao mashekhe kwa utaratibu wa nyakati eh, ameanza kwa Sheikh Abdu bin Aqil najmi الشيخ يحيى فتيح عبسي رحمه الله من أهل اليمن الشيخ الإمام العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله بن محمد القرعاوي الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد السومالي رحمه الله الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله الشيخ الإمام العلام مفتي آه، بلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والشيخ الإمام العلام عبد العزيز بن عبد الله بن بازي رحمه الله وتهاوى لما الشيخ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى ونفنزي واك تلاميذ ونفنزي واك وقد تخرج على يدي الشيخ رحمه الله تعالى آلاف الطلاب والحمد لله نذكر منهم wametoka kwenye mikono ya shekhe wanafunzi maelfu shukuru Allah tataja miongoni mwao al-allama al-muhaddith ad-doktor Rabi' bin Hadi al-Madkhali Allah saa shekhe wetu huwa jarh na taadil katika zama zetu namba mbili al-allama al-faqih Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah رحمه الله شيخ زيد الشفري كما عندي الحمد لله وصاب كتابه شيء مؤلف مؤلف ametunga akiwa bado go hai واضح نال العلامه علي ناصر فقيه حفظه الله والشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وهناك الكثير والكثير من طلاب العلم na kuna wengi tena wengi katika wanawachuoni eh, wanafunzi alladhina takharaju ala yadai sheikh ambao wametakharaj kwenye mikono ya sheikh min shatta albuldan min almamlakat alarabiyya alsaudiya wa kharijiha katika miji tofauti tofauti ndani ya mji wa mamlaka na nje ya mji ya nchi ya mamlaka ndani ya nchi ya Saudia na nje ya nchi ya Saudia muallafatuhu vitabu alivyotunga Sheikh Ahmad lifadilati Sheikh al-Allama Ahmad bin Yahya an-Najmi muallafatu kathira au kuthur nazkuru minha ana vitabu vingi tunataja miongoni mwavyo itimamu al-minna bi sharh usuli sunna للإمام أحمد بن حنبل فتح الرب الغني لتوضيح شرح السنة للمزني رحمه الله فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله إشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله بلوغ الأمان بشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وهو هذا الشرح الذي بين أيدينا هم hichi كتابة بجو تتكسوما ساعة جسيت الفوائد الجياد من لمعة الاعتقادي شسابة التعليقات الأثرية على العقيدة الوسطية شنانية التعليقات البهية على الرسائل العقدية شتيسة شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد رحمه الله شكومي الأمالي النجمية على مسائل الجاهلية cha 11 fathu rabbil ghafur dhirrahmati fi shar'i alwajibati almutahattimati almarifati ala kulli muslimin wa muslima cha 12 alfawaid almansura بالتعليق على اعلان السنه المنشوره للحكمي رحمه الله 13 اوضح الاشاره في الرد على من اباح الممنوع على من اباح الممنوع من الزياره wa cha 14 tanzihu sharia an ibahati al-aghani al-khali'a tab cha 15 risalatu lirshadi ila bayani al-haqq fi hukm al jihad cha 16 al-mawrid al-azb az-zulal fi man tuqida ala ba'd al-manahij ad daawiyya min al-aqaid wal-a'mal sawa cha 17 radd al-jawab رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب kitabu hichi Maurid na hii Rabbil jawab Nafi cha 18 Fathu Rabbil Wadud fil Fatawa warasaili warudud mijalid mine 19 al fatawa al jaliya anil manahij ad-da'wiyya ambayo ni mijalid miwili hivi ni vitabu alivyoandika Sheikh Ahmadi Najmi rahimahullah ta'ala sifatu sifa zake tamayaza Sheikhuna Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah alijulikana Sheikh wetu ah- Ahmad bin Yahya an-Najmi Allah mrehemu bisifatin kathira jalila kwa sifa nyingi tena sifa kubwa na tukufu nazkuru mimi natataja miongoni mwa hizo sifa اولا حسن تعامل الشيخ مع طلابه وتشجيعه له uzuri wa muamala wa sheikh pamoja na wanafunzi wake na kule kuwashajiisha katika upande wa kutafuta elimu fanya wasichoke wahifadhi mutuni kwa hali yoyote itakayokuwa kana احمد النجم Najmi الله ta'ala rubama يسال suala alikuwa shekhe wetu wakati mwingine alikuwa anauliza swali fayaqulu li ahad anasema kumwambia mmoja katika wanafunzi wake Ahmad Ahad tulabi mmoja katika wanafunzi wake akhbiri sa'il bil jawab fulan Musa emu muambie huyu muulizaji jawabu la swali lake ni nini idha alima anna at-taliba yutqinu al-jawab kijua kwamba mwanafunzi anaweza kujibu ile swali وقال الشيخ محمد بن محمد صغير عكور الشيخ محمد بن محمد صغير عكور anasema saalani sa'il su'alan aliwahi kuniuliza muulizaji swali fakultu lahu nikamwambia adhhabu as'alu الشيخ احمد النجمي mimi nakwenda kwa swali lako hili nikamuulize Shekhe Ahmad Najmi summa ublighuka aljawaba kisha kisha nijibu nitakuja kukujibu falamma dhahabtu ila shaykh nilipokwenda kwa shekhe wa qultu lahu nikamwambia sahala ni sailun sualan shekhe kuna muulizaji ameniuliza swali fakultu lahu nikasema as'aluka na kuuliza thumma utihi aljawab kisha nimpe jawabu yani ukinijibu nitachukua jawabu lako nimpelekee faqala li sheikh sheikh akasema kuniambia mimi limadha ma aftaita kwa nini usimfutie kwa nini usitoi fatwa kajibu swali lake alilokuuliza fakultu ya sheikh kaifa ufti wa anta huna au kalama nahwa sasa sheikh wangu vipi nitafuta na wewe upo hapa au maneno mfano wake faqala sheikh sheikh akasema ila ila mata tabqauna alatan ala an-nas mpaka lini mtabaki kuwa nyie ni maskini kwa watu yani mnaomba majawabu tu kila swali mnauliza mnao majawabu kama maskini anayeomba omba ila mata Sheikh alikuwa anataka wanafunzi wake wajibu maswali وقال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Najmi kasema Kana Sheikh rahimahullah alikuwa Sheikh Allah mrehemu rubama yati almustafti wakati mwingine alikuwa anamjia mtu mwenye kumtaka fatwa fayasalu sheikhana an masala anamuuliza shekhi wetu kuhusiana masala fulani fayasalu sheikhuna ba'd at-tullab lakini shekhi wetu pia anawauliza baadhi ya wanafunzi fayaqulu lahum ma ra'yukum fi hadhihi al-masala ni ipi rai yenu katika masala hii hatta innahu fi marratin min almarrati qultu lahu mpaka mimi siku moja ni katika mara miongoni mwa mara nikamwambia Sheikh ya sheikhana eh Sheikh wetu alfatwa lakum fatwa ni yenu nyinyi mashehe fakala sheikhuna rahimahullah shekhe wetu akatuambia mimbabil mudhakara hii ni katika mlango wa kukumbushana mimbabil mudhakara hii ni katika mlango wa kukumbushana. hata kama mimi naweza kufutu lakini na wewe unaweza kufutu ukatukumbusha sawa na farubama yufti shaykhuna fi masatin man masail na nyakati nyingine alikuwa anafutu shekhe katika masaa miongoni mwa masail Fayaridu alayhi ba'd at-talaba wajhata ra'yi fi al-mas'ala bi uslubin mu'addab mu'ayyida dhalika bil adillah fayughayyiru shaykhuna fatwahu fil mas'ala alikuwa akifutu masala fayaridu alayhi ba'd talab baadhi ya wanafunzi wanamletea huyu hata rai kama vile rai fulani eh wanamletea rai nyingine tofauti fi masalatin yani katika masala ile ile biusubi muadab lakini wasubu wenye adabu mtu sasa shekwa nini masala isiyo katika sura kama hii itakuwa hivi kia katika sura itakuwa hivi muayyidan dhalika bil adilla tena kitilia nguvu lile ile rai yake dalili fayughayyiru shaykhuna fatwa shekhi wetu alikuwa anabadilisha fatwa yake fi masala katika ile masala mimma yulahiz yulahadh katika mambo yenye kuchunguzwa anna shaykhana rahimahullah kana idha qaddama li lirisalatin au bahthin li ahadi tullabihi alikuwa akikadimisha risala au bahth kwa mmoja katika wanafunzi wake shajaahu bima yakunu hafizan lahu ala muwasalati aljiddi walbahth anamshajiisha kwa yale ambayo yatakayemfanya yeye yamuhimize katika kuendelea kufanya jitihada na nini na bahth alqa sheikhuna muhadaratan alitoa shekhe wetu muhadhara وحصل وهم في بعض المسائل آه، كبتكان وهم كتك بعضي يا مسألة في المحاضرة كتك محاضرة فأمر شيخنا بالشريط الذي سجلت فيه المحاضرة وكاوا وكاوى مأمرشا إلى كاسيتي أمبايو إلى سجليو نانياك محاضرة وصوب ما حصل في من وهم فيها na akawa ame amesahihisha yale ambayo yalipatikana katika makosa ndani ile shariti ile kaseti waada tasjiluha waada tasilaha na akawa amerejesha ku rekodi ile yani akawa amerekebisha pale rekodi tena upi wa rahmatullahi alayhi rahmatal abrar Allah amrehemu amhurumie huruma za watu wema amhurumie kama ambavyo Allah anavyohurumia watu watu wema وقال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله مرغا ونقل شيخنا ونقل شيخنا في بعض كتبه فوائد من بعض طلابه وهذا في غاية التواضع na shekhe wetu alikuwa akinukulu katika baadhi ya vitabu vyake faida zilizokuwa zime zimetolewa na baadhi ya wanafunzi wake na huu ndio mwisho wa tawadhu unyenyekevu hali ya juu katika vitabu vyake anachukua faida kutoka kwa wanafunzi wake anaiweka mbele na anaashiria kwamba faida hii nimetoa ile eh, kwa wanafunzi wangu fulani قال الشيخ زيد بن محمد المدخل حفظه الله كلمة مختصرة في شيخنا رحمه الله ولكنها عظيمة في مدلولها الشيخ أحمد مرب وحقا إنه لمرب بأخلاقه مرب في تعامله مع طلابه وزملائه ومجتمعه Sheikh bin Muhammadi fi madkhali ali alisema Allah mrehemu toa kalima moja ambayo ni fupi kwa shekhe wetu lakini lilikuwa ni neno zito yale kwa yale ambayo yalikuwa yajulishwa eh, na lile neno alikuwa alisema Sheikh Ahmad Murabbi Sheikh Ahmad ni mlezi sawa wa haqqan na kweli kabisa innahu la murabbin bi akhlaqihi hakika yeye ni mlezi kwa tabia zake murabbin fi taamulihi lakini pia ni mlezi katika nini katika muamala wake ma'tulabihi na wanafunzi wake wazumalaihi na, na marafiki zake wa mujtamaihi na jamii yake mujtamaa wake kwa yuko hivyo Nadhani tuishie hapa. Sawa? Eh? Hawa tumalize hii ya uh, pili. Thanian ibadatu sheikh wa zuhdihi, ibada ya sheikh na zuhdi yake. Urifa sheikhuna al-allama rahimahullah, sheikh alifahamika Allah mrehemu, washtuhira bi hirsihi ala al-ibada, alikuwa ni mashuhuri kwa hali yake ya kupupia mambo ya ibada wa minha qiyamul layl miongoni mwa mambo aliyofahamika shekhe ni qiyamul layl simama usiku fala yatrukuhu fi hilihi wa tirhalihi alikuwa haiachi akiwa mjini kwake na akiwa safarini kwake wa fi safarihi wa iqamatihi na katika safari yake na katika mji wake fakana la yada qiyama al-layl alayhi rahimahu rahmatullah na alikuwa haachi kisimamo cha usiku rehema za Allah ziwe juu yake wakala rahimahullah la yanamu fi llail illa arba saatin faqat shekhe alikuwa halali usiku isipokuwa masaa manne peke yake kama akhbara bidhalika ba'd tulabihi kama alivyoeleza maneno hayo baadhi ya wanafunzi wake kama alivyoeleza baadhi ya hayo wanafunzi wake الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه